Վարշավայում անցկացվող շախմատի կայծակնային խաղի աշխարհի առաջնության առաջին մրցումային օրից հետո մի անձնի առաջատարը Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար այժմ ԱՄՆ-ն ներկայացնող Լևոն Արոնյանն է։ Առաջին օրն անցկացված 12 պարտիայում հայ գրոսմաստերը վաստակել է 10 միավոր, նրանից կես միավորը հետ եգիպտացի Բասեմ Ամինա։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից լավագույն արդյունքն ունի 8.5-ական միավոր վաստակած Հայկ Մարտիրոսյանը։ Այսօր կանցկացվեն վերջին 9 պարտիանները։ 2021 թվականի մրցաշրջանը հագեցած էր մարզական իրադարձություններով։ Անցկացվեցին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով 1 տարով հետաձգված բոլոր խոշոր միջազգային մրցաշարերը։ Արցախ լրատվականը առանձնացրել է համաշխարհային սպորտի տարվա կարևոր իրադարձությունները։ 2021 թվականի հունիսի 11-ից հուլիսի 11-ը աշխարհի 12 քաղաքներում անցկացվեցին ֆուտբոլային Եվրո 2020-ը, որին պատմության մեջ առաջին անգամ մասնակցեց 24 հավաքական։ Իտալիան 53 տարի անց դարձյալ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Հուլիսի 24-ից օգոստոսի 8-ը Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում անցկացվեց 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Մեդալային հաշվարկում առաջին տեղը գրավեց ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը, որը նվաճեց 39 ոսկե, 41 արծաթե եւ 33 բրոնզե մեդալ։ 17 մասնակցով Տոկիո մեկնած Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը ելույթն ավարտեց 4 մեդալով՝ 2 արծաթե, 2 բրոնզե եւ 69-րդ տեղը մեդալային հաշվարկում։ 2021 թվականի ամռանը տեղի ունեցան համաշխարհային ֆուտբոլի ամենա աղմկահարույց երկու տրանսֆերները։ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին տեղափոխվեց Փարիզի ՊՍԺ, իսկ Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն Թուրինի Յուվենտուսից տեղափոխվեց Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Հուլիսի 1-ին հայտնի դարձավ, որ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիո Մեսին չի շարունակի կարիերան կատալոնական ակումբում։ Թիմի ավագը ազատ գործակալի կարգավիճակ էր ստացել։ Ավելի ուշ Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի իսպանական լիգայի կանոնադրությունում ամրագրված ֆինանսական քաղաքական եւ կառուցվածքային խոչընդոտների պատճառով հնարավոր չի նոր պայմանագիր ստորագրել։ 34-ամյա ֆուտբոլիստը 2005 թվականից էր հանդես գալիս կատալոնացիների գլխավոր թիմում, որի կազմում անցկացրել է 778 հանդիպում, դարձել 678 գոլի եւ 305 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Հրաժեշտի ասուլիսի ժամանակ Մեսին արտասվեց։ Օրեր անց Փարիզի ՊՍԺ-ն հայտարարեց Մեսիի ձերբերման մասին։ Արգենտինացի ֆուտբոլիստը մեկնեց Փարիզ։ Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն 2021 թվականի ամռանը հեռացավ Թուրին Յուվենտուսից։ Մանչեսթեր Յունայթեդը օգոստոսի 27-ին պաշտոնական առաջարկ արեց Յուվենտուսին, որն էլ Ռոնալդուին վաճառեց 15 միլիոն եվրոյով։ Հաջորդ կարևոր իրադարձությունը Մեսսիի 7-րդ ոսկե գնդակն է։ Լեոնել Մեսսին 7-րդ անգամ արժանացավ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի ոսկե գնդակ մրցանակին։ 2019 թվականին եւս ոսկե գնդակը ստացել էր Մեսսին։ 2020 թվականի մրցանակաբաշխությունը չեր անցկացվել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Ֆրանսիան ազգերի լիգայի գավաթակիր ֆուտբոլի ազգերի լիգայի գավաթը նվաճեց աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականը։ Միլանում տեղի ունեցած եզրափակում Դիդիե Դեշամի գլխավորած թիմը մրցեց մեկնարկեց Իսպանիայի հավաքականի հետ եւ կամային հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով։ Աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչի հաղթանակները մեծ սաղավարտի մրցաշարերում սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիայի տարվա ամփոփիչ առաջնության առաջին տուրում նորվեգացի Կասպեր Ռուդին հաղթելու շնորհիվ 7-րդ անգամ տարին ավարտեց համաշխարհային դասակարգման առաջին տեղում։ Նա ստացել է տարվա առաջին ռակետի գավաթը։ 31-ամյա նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը 5-րդ անգամ հռչակվեց շախմատի աշխարհի չեմպիոն։ Դուբայում անցկացված չեմպիոնական մրցաշարում Կարծենը 7.5-3.5 հաշվով պարտության մատնեց Տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյասչին։ Կարլսենը տարավ 4 հաղթանակ, 7 պարտիա ավարտվեց ոչ ոքի։ Արցախ լրատվականը ամփոփեց 2021 թվականի համաշխարհային սպորտի կարևոր իրադարձությունները։